Kamusta na kayo? Parang na-depress kayo doon sa mga balita. <laughs> Hindi, nakakalungkot naman talaga. Nangyari yun nung ano, Wednesday ng madaling araw. Tama po ba yan? No? Wednesday ng madaling araw. At uh, mamaya pong uh, alas 6 yata, merong uh, funeral service, service, no? Tama? Sa Binyan. Okay, tanungin nyo na lang po si, uh, ha? Santa Rosa. Uh, tanungin nyo na lang po si, ano, uh, si, um, si Raymond. <laughs> kalimutan ko to. O kaya si Tere, uh, para kung gusto niyo dumalo ron, 6 o'clock. Tama ba yan? 6 o'clock. Yan. Sige, tayo po ay mag-uumpisa ng ating panibagong uh, serye. Okay? Pink na pink po tayo. No, pasensya kayo, medyo... <laughs> ha? Ano ba, may, baka papalitan yata nila yan para maging mas konting dark yata ng konti. No? So sa ngayon, medyo maliwanag. Uy, malapit na yung Valentine's. Sino sa inyo meron ng ano, Sinong may plano na rito na magde-date kayo sa Valentine's? Meron ba? Ha? Wala? Wala kayong ka-Valentines? O, sidadalangin ko kay Lord, <laughs> sana magkaroon sila ng ka-Valentines. Pero ang mga, ano nga pala, ang mga adults po, kung kayo po ay adult, uh, kung kayo adult, tas yung ayaw yung tanggapin na adult kayo, you know. <laughs> may mga may asawa na po rito. Magkakaroon po tayo ng uh, uh, dinner fellowship dito sa February 17. Sabi nyo nga po February 17. Okay, so uh, bibigyan po namin kayo nakadagdagang mga uh, impormasyon patungkol doon. Okay? Pero yun po ay uh, siyempre dinner, so gabi yun, di ba? No? Hindi pwedeng maga, gabi, di ba? So uh, dito po tayo sa center natin at uh, i-request natin sa may-ari ng building na i-open yung ano natin, yung uh, building natin. Kasi sinasarado nila to eh, pagdating ng alas 7 ng gabi. No? So, iba request natin. So, okay. Ready na po ba kayong uh, matuto nitong pag-uusapan natin? Okay? Sino sa inyo ready na mag-aral ng salta ng Panginoon? Okay, may tatlo po nagtaas ng kamay. Uh, ulitin natin. Sino po ba sa inyo gustong mag-aral ng salita ng Panginoon? Ayan. Pa-encourage nyo naman ako, di ba? Pag tatlo lang ang nagtaas, parang feeling ko, ako, ako lang ang ano rito eh, di ba? So sige, manalangin tayo, mag-pray tayo. Uh, Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon. At uh, muli ay meron kaming uh, pag-aaralan. Uh, Lord, uh, si Brother Ogie ay kasama mo na at alam namin kasama pa rin namin siya ngayon dito spiritually. At um, Lord, uh, we just pray right now bago kami magpatuloy, Panginoon. Nadalangin namin ang mga pamilya ni uh, Brother Ogie. We pray, Lord, na sila po ay tulungan nyo sa panahon ng pagdadalamhati nila. We ask, O oh Lord, na mamaya uh, sana makaminister kami sa kanila. Uh, ma-encourage namin sila sa ganitong napakabiglang pangyayari. At ganun din ang mga tauhan ni Brother Raymond, Sister Teresa, Australian uh, surplus sa Shop and Save. We pray for them. Dalangin namin na alam ko na shock sila, nagulat sila. At uh, sa mga oras na to, nalulungkot sila. So Lord, I pray na itong mga pangyayari na to ay uh, hindi uh, magdulot ng kalungkutan na walang pag-asa. But rather, kahit na nangyari ito, ay uh, malulungkot kami pero may pag-asa. Yun ang prayer ko para sa buong mga buong shop and save uh, na kasama namin, Lord God, uh, sa gawain mo. So thank you, Lord, at uh, ngayon naman kami mag-aaral, samahan mo kami sa pamamagitan ng Banal Espiritu ay turuan, turuan mo bawat isa sa amin para kami ay uh, uh, lumago at uh, lumalim pa sa aming relasyon sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus at lahat po tayo magsabi po ng Amen. Amen. Praise God sa mundo po ng nahirapan akong basahin, no? Ah, parang ano, ah, sa mundo ng uh, teknolohiya, no, ang salitang better ay merong positibong kahulugan yan. Pag kayo ay nakarinig ng mga salitang uh, better, ganyan, o new and improved, <laughs> kadalasan ganun yung makikita nyo, di ba? Parang ibig sabihin, merong, you know, uh, bagong produkto, o bagong cellphone, o bagong anuman, uh, di ba? Na parang ang ibig sabihin ay uh, tayo ay ini-encourage no na uh, bumili o ano man, 'di ba? Nung bagay na 'yan. Pero siyempre, alam naman natin, minsan marketing lang po talaga 'yan eh, 'di ba? Minsan pa gusto lang talaga <laughs> ma, ma, makuha yung mga pera natin. Pero totoo naman, yung sinasabi nilang oh, better version, ganyan yan, parehos lang, parehas lang naman nung dati. Di ba? Uh, siguro, para Ah, ano yun, dumipis lang ng konti, ganyan. O naman yung ginawa nilang improvement. Ha? Tapos, ang laki-laki ng presyo. <laughs> Tulad sa mga bumibili ng iPhone. Di ba? iPhone, uh, matindi. Di ba? Laging nag-update ng ano yan. Ng, uh, uh, tawag dito, OS. No? Tapos, habang ina-update mo, Lalong pabagal ng pabagal yung cellphone mo. <laughs> parang may nangyayari ka babalagan. Hindi, naman ako mahilig sa mga conspiracy, pero parang ganoon sinasabi nila. Pag nag-update ka raw ng phone, parang you know, paiksi na paiksi yung buhay ng phone mo hanggang sa hindi mo na magamit yung phone mo, bibili ka na ng bago ngayon. Di ba? Parang ganun sinasabi nila. Naman, hindi, hindi wala ako sigurado doon. Pero, dito sa ating usapin na to, no? gusto kong gamitin yung salitang better, no? yung pinamagatang better heart. No? Pero ang ibig sabihin natin ngayon dito sa usapan natin sa Pebrero, hindi hindi ko ibig sabihin na parang isang bagong version o new improved heart. <laughs> no? Nung nakaraang buwan, pinag-usapan natin yung tungkol sa pagre-recenter, di ba? At uh, yung pagre-recenter ng puso, yun ang pinakasentro talaga sa lahat eh. Di ba? Yung pagsisentro ng isip, puso, yung kamay, di ba, hands, at ganoon din uh, yung mga habits. Pinag-usapan natin nakaraan January. Naalala niyo po ba yan? Amen? Talaga, hindi nyo na maalala. Sa taas sa kamay, naalala ko pa yung pinag-usapan noong January. Ay, maraming <laughs> salamat naman, Panginoon. Di ba? Okay, anyway, nabanggit ko nga doon yung sa ikalawang, uh, ikalawang linggo, yung tungkol sa pagre-resenta ng puso. At uh, yun ang gusto kong pag-usapan natin. Pero hindi ko gustong isipin natin dito na parang pag sinabi natin na uh, you know, better heart. O parang katulad ng ano, better version. Minsan naririnig ko mga kabataan na ganyan eh. No? Pinopost nila eh. Na ang pangarap nila sa 2026 ay yung better version daw nila. No? Na pag tinanong mo sila kung ano ibig sabihin ng better version na yon, siguro ayaw ko, iba sila ng kahulugan, di ba? Baka mas payat. Amen? Sino nangangarap mas payat? Taas ang kamay? Mas payat sa 2026? Okay? Talaga, oh, yung iba ayaw magtaas. Nahihiya sila eh. Okay. Uh, mas mas madatong, mas madatong sa 2026. Taas ang may, mas medyo mas maraming pera. Okay? Yeah, siguro. Yeah. <laughs> oh, mas may buhok. Wala. <laughs> Wala siguro. okay. Uh, ano ba ibig natin sabihin dyan? Pag, sa Biblia kasi, sa Bible, pag napag-uusapan ng better, hindi yung parang iniisip natin, ano ba mas magiging mas maganda. No? kundi may kinalaman sa pagbabalik, no? Yung ibinabalik ng Diyos yung original na purpose niya sa buhay natin. So better hindi talaga yung parang may bagong version, okay? Better means yung talagang tunay na original na layunin ng Diyos sa buhay mo. Yun ang nare-restore sa iyo. Naintindihan niyo po ba? Amen? So pag sinabi natin better heart, mga kapatid, dito sa February, tandaan niyo ito. Hindi ko ibig sabihin na magpapogi ka, mas, maging, mas maganda ka, you know, o naman ano pumayat ka. I'm talking about yung sa buhay mo ay unti-unting na i-restore ng Diyos. Ang Diyos ang gumagawa niyan. Na i-restore ng Diyos sa buhay mo yung talagang original na layo niya bakit kanya nilalang. Amen? Alam, alam nyo bakit? Kasi, kumbaga, ang ginagawa kasi natin sa buhay natin, at mundo rin naman may kasalanan dyan, dagdag tayo ng dagdag na kung ano ng mga bagay hanggang sa hindi na makita yung original na version. Okay? Tayo yung nagdadagdag ng mga improvements, <laughs> ganyan, sa buhay natin, kung ano man yun. At hindi lahat maganda. Yung iba, mga idadagdag natin sa buhay natin, nagiging sagabal sa atin para lalong makita ang kalwalatian ng Diyos sa buhay natin. Dahil sa mga kasalanan, mga bisyo, sari-sari mga bagay. Mga maling pag-uugali, maling paniniwala. So parang kumbaga, yung itsura ng buhay natin ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito ang dahilan ba't niya tayo niligtas eh. Ang kaligtasan po ay may kinalaman doon sa pag-aalis ng mga bagay na naidagdag sa atin ng mundo, naidagdag na rin natin sa sarili nating kawalan ng pagkain, pagkaunawa sa kalooban ng Panginoon, sa hari-sari mga bagay, hanggang sa mga dumating yung panahon na hindi na naluluwalhati ang Panginoon sa buhay natin dahil sa mga bagay na hindi naman kalooban ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Okay? Uh, now, bakit ba natin pinag- pinag-uusapan to sa ngayon? Ano? Tingnan natin yung sa Colossus. Ganyan sinabi ni Pablo kasi sa Colossus, ano? Uh, kabanatang tatlo, talatang siyam hanggang sampo, basahin natin. Sabi doon kasi, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. So, isang halimbawa, okay, sino sa inyo may kilala kayo sinungaling? Huwag nyo na ituro, may kilala lang kayo. Okay? Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Tapos sabi niya sa verse 10, Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumika sa inyo upang lalo niyo siyang makilala. Ibig sabihin, sinasabi ni Apostol Pablo sa atin, ngayon, nakikinig tayo sa kanya, no? sinulat niya to matagal na, di ba? Pero yung mga sinasabi niya doon, nung panahon na yon, ay para din sa atin ngayon. Sinasabi niya na nais ng Panginoon na ibalik tayo sa larawan ng Diyos. Okay? Yun talaga ang layunin ng Panginoon eh. Yung maging kamukha mo siya. <laughs> Amen? Hindi maging kamukha mo ang Diablo. Okay? <laughs> so sa madaling salita, pag tayo ay nagsisinungaling, gumagawa ng masama sa kapwa, nananakit, nagsisigawan sa bahay, hindi ito larawan ng Diyos. Nakikinig po ba kayo? Okay? Pag mag-asawa, panay ah, bangayan, no? o kaya walang katapatan sa kanilang relasyon, gumagawa ng mga kono ng mga bagay na nakakasakit, hindi yun naluluwalhati ang Panginoon doon kasi hindi mo nakikita ang Panginoon sa ganong klaseng pamumuhay. So ano ginagawa ng Panginoon? Una, ano ginawa niya? Niligtas niya tayo. At pagkatapos siya tayo iligtas, iligtas nililigtas pa niya tayo araw-araw. Para saan? Para muling maibalik yung talagang orihinal na layunin ng Diyos para sa tao. Makikita natin yan sa Genesis 1.27. Ano ba ang layunin ng Diyos para sa buhay mo? Magandang tanong yan, di ba? Sabi mo sa katabi mo, anong layunin ng Diyos para sa'yo? Oh, sumagot ba? <laughs> okay, wala sagot. Okay, ganito ang sabi doon, okay? Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. So hindi, hindi ko na sinama yung mga sumunod pang sinabi dyan sa Genesis 1, pero basahin nyo na lang. Pero sinasabi doon sa Genesis 1, kung saan nakasalaysay sa atin, yung paano ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, lalong-lalo na ang katauhan. Paano ba niya ginawa? At nung ginawa niya, ano ba ang purpose niya? Ano ba ang layunin niya? Nung ginawa niya ang tao, sa unang-una pa sa Genesis, makikita natin, na ginawa niya ang tao para maging kalarawan niya. Ibig sabihin, para mag-reflect ng kanyang pagka-Diyos. So, ang kalooban ng Diyos para sa akin at para sa iyo ay sa aking pagkatao at sa aking buhay ay makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Maganda ba yan? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Ma- imagine mo na yung katabi mo na yan, pag tinitignan mo siya, yung ugali niya, yung pananalita niya, yung pakikitungo niya sa iyo, yung mga ginagawa niya, lahat parang, wow, nagniningning ng kalwalatian ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang gano'n yan? <laughs> o iba yung nakikita mo? Kung Diyos ko po, Lord. <laughs> Ang nakikita ko dito sa katabi ko, <laughs> kadiliman. Kakaibang mga bagay, di ba? O, oh, Well, sa totoo lang, wala namang perpekto sa atin at hindi ko sinasabi itong mga bagay na ito para pag tayo, para sumama ang loob natin. Gusto ko lang malaman nyo na may purpose si Lord sa buhay mo. Bawat isa sa atin ay uh, kakaiba. Hindi tayo pare-parehas. Buti na lang, di ba? Amen? Sino sa'yo nagpapasalamat na hindi, hindi mo kamukha yung katabi mo? Amen? Na, <laughs> hindi, hindi, hindi mo katulad. Di ba? Pagpapala yun, di ba? Imagine mo lang kung lahat kami kamukha mo, talagang laking parusa niyan. So praise God, hindi naman tayo ganun. Pero anyway, lahat tayo kakaiba, pero ibig sabihin nun, lahat tayo meron din kakaibang paraan ng pagbibigay ng kaluwalatian sa Diyos. Hindi tayo pare-parehas. Okay? Meron tayong mga personalidad, may mga pag ano tayo, ka unique na kata- katangian. At gusto ng Panginoon doon sa ating pagkakaiba ay pare-pareho magningning ang kagandahan at kabutihan ng Diyos sa buhay natin. So imagine nyo lang kung ang pamilya natin ay puno ng mga membro na mga tatay, nanay, mga anak, na lahat nakikita sa kanila ang kaluwalatian ng Diyos. Ang sarap siguro niyan. Amen? Parang hindi, hindi, kayo, gusto yan? <laughs> Di ba ganda, no? Imagine nyo sa shop and save, lahat ng mga empleyado doon, nagniningning ng kaluwalatian ng Diyos. Amen? Hindi lang nagniningning, ha? Ah. Sabi ko, nagniningning, nakalawalatian ng Diyos. okay <laughs> ba yan? Eh. Pero ibig ko sabihin ganito, napakaganda sa kahit anong lugar na yung mga tao doon ay nagmamahalan, nagbibigayan, nagpapatawaran. Lahat ng mga katangian ng Diyos nakikita sa kanila. Praise God. Amen? Makakita ka ng church na ganun. Di ba? Di, gusto, di Hindi mo ba gusto sumali doon? Yung pagdating mo doon, yung mga tao, marunong tumanggap, marunong Uh, hindi yung nangmamata ng mahirap, hindi yung parang nagmamalaki sa sarili nila dahil may kaya sila. Hindi. Sa church na nakikita mo na nakikita ang kalawalatian ng Diyos, may pagbibigayan, may pagkakaisa, may pagtutulungan. Di ba? May damayan. Amen? So yan ang gusto ng Panginoon eh. Yan ang layunin ng Diyos para sa sangkatauhan. Kaya niya ipinadala si Kristo sa mundong ito dahil hindi natin kaya yon. Amen? Hindi natin kayang gawin yon. Okay? Ang Diyos ang kumikilo sa atin para bigyan tayo ng better heart. Okay? At pag sinabi natin better heart, hindi yung version 2, ano, 2.0, ah, kundi yung original version, 1.0. <laughs> Binabalik tayo sa kung sino ba tayo dapat ayon sa biyaya ng Diyos. Okay? Dahil ang mundo na ito, Nagdagdag na sang katerbang mga bagay sa buhay natin, sa pagkatao natin, kaya ngayon hindi na makita yung kaluwalhatian ng Diyos. Ha, tumingin ka sa paligid mo, ang mundo natin, puro away, gulo, ha, mayayaman, mahihirap, nag-aaway, nagtatalo, kanya-kanyang mga pagiging makasarili, kahit sa church, kahit saan. Magulo ang mundo. Amen? Tama po ba? At kung hindi gagawa ang Diyos sa atin, talaga magpapataya na lang tayo. Kung hindi tayo ililigtas ni Lord. Walang, wala tayong pag-asa. Amen? Kasi kasama na sa ating kasarian ngayon, yung gumawa ng mga bagay na makakasakit sa kapwa. Kaya huwag kayong masyak pag nakakabalita kayo ng mga DPWH, ganyan, ganyan. Kasi eh, ganyan ang tao eh. Tayo, ganyan tayo. Sabi mo sa akin, talaga mga DPWH yan, so sama Baka pag nando ka, yun din ang gagawin mo. <laughs> Baka pag nagkaroon ka ng kapangyarihan, haabusuhin mo rin. Kaya ka lang nagagalit kasi wala ka doon. <laughs> Amen? Pero ilan sa atin ganyan, di ba? Pag napupunta tayo sa isang sitwasyon na maaaring mandaya, na maaaring gumawa ng mali, natutokso tayo kaya minsan gumagawa rin tayo ng mali. Kahit hindi mo gustong gawin yun. Amen? So, walang sino man sa atin dito ang maaring magligtas ng ating mga sarili. Amen po ba? Kundi dahil sa Diyos, sa pamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus, lahat tayo rito ay walang pag-asa. Pero sa tulong po niya, ay maaari tayong magkaroon ng pagbabago. Amen? Ang mga tahanan natin na maaaring gumanda, pamilya natin mag, maaaring umayos, ang mga buhay natin ay maaaring magkaroon ng direksyon. Ang mga church natin magiging uh, magandang halimbawa sa lipunan. Okay? Tayo ay magiging asin at liwanag na siya magdadala ng mga tao sa kaharian ng Diyos. Maganda ang pangarap ng Panginoon, pero si Lord ang kailangan gumawa nito sa buhay natin. Nangangahulugan ba na wala tayong kinalaman dito? Hindi po, no? Tayo po ay tinatawag ng Diyos na makiisa dito sa proyektong ito. Amen po ba? Okay? Sa totoo lang, hindi ka naman babaguhin ng Panginoon na, na ayaw mo. <laughs> hindi mo gusto. No? Dahil ginawa ka ng Diyos na meron kang sariling kapasyahan. Amen? Hindi ka robot. Okay? Kaya hindi ka pipilitin ni Lord na magbago. Aanyayahan ka niya na magbago. Kung papayag ka, ay tutulungan ka ng Panginoon na magkaroon ng pagbabago ang buong pagkatao mo. Amen. Tama po ba? Okay. Bakit ba natin pinag-uusapan yan? Isang talata pa gusto kong bigyan ng pansin. Sa Jeremiah 17, uh, verse 9, medyo masaklap yung sinasabi doon. Sabi, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Aray, sabi nyo nga po, aray, aray naman. May personal naman tong Bible natin. Di ba? Sakit naman. Sabihin, Sinasabi ni Propeta Jeremias, yung puso ng tao, di ba, di, hindi mo maintindihan minsan eh. Gumagawa naman ng kabutihan ng mga tao. Amen? Marami naman tao gumagawa ng mabuti. Pero sa kabaliktaran, gumagawa rin ng, kal- ng kalikuan at kasamaan. Di ba tayo rin ganon? Di ba? Amen po ba? Oh. Tayo siguro, pag Pasko, magbibigay tayo ng regalo sa mga mahal natin sa buhay. Pero pag medyo na-traffic ka ng konti, magwawala ka, <laughs> magagalit ka, no? Baka maglabas ka pa ng baril, no? Dahil sa naiinis ka sa mga tao pa rin. Pareho. <laughs> Pareho, mabait ka at masama ka. Kaya sabi ni Propetang Jeremiah, ano ba naman? Hindi ko maintindihan ang puso ng tao. Di ba? Kasi gusto ng Panginoon na mahalin natin ng Diyos ng buong puso, ng buong pagkatao natin. Amen? Hindi ng pirapiraso ng ating pagkatao, buong pagkatao at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen po ba? Yan ang gusto ng Panginoon eh. Hindi yung mahal mo lang yung nagmamahal sa iyo. Hindi yung mahal mo lang pamilya mo. Madali lang naman yun. Kundi mahal mo talaga ang kapwa mo. Kahit sino pa sila. Yan ang larawan ng Diyos. Ang Diyos ba ay nagmamahal ng iilan o ng lahat ng tao? Ang Diyos ay nagmamahal ng lahat ng tao. Hindi siya nagtatangi. Kahit yung mga taong ayaw kumilala sa Kanya, mahal pa rin ng Diyos. Amen? So, anong gusto ng Panginoon sa atin? Gusto niya na magkaroon ng pagbabago ang ating buhay. Okay? Tanging Diyos lamang ang makapagbabago ng ating puso, ngunit hindi niya gagawin ito kung hindi tayo papayag. Amen? Kaya sa buwan na ito, pag-uusapan natin itong mga bagay na ito para makiisa tayo kay Lord. Sabihin natin kay Lord, Lord, opo, amen. Gusto ko po. Amen? Tama po ba? Kasi sa 2026 po, hindi ka pipilitin ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka pipilitin ng Diyos. Pag sumilip na si Jose Marichan, at ang ugali mo, ganun pa rin, hindi kasalanan ng Diyos yon. Ikaw yon. Ayaw mo kasi. Amen? na magagalitin daw. Yung konting bagay, high blood. Okay. Ha? Yung iba sa inyo dito, talagang bukang bibig, takapalseto agad. Ha? Pag nagsalita, palseto na. Ano? Alam mo talaga naman. So, imagine mo, yung katabi mo, darating ang araw, bago mag-Disyembre siguro, sana, na pagkausap mo, kalma na. Kalma. Sige. Kausapin ko tabi mo ngayon, kalma na ako. Yan, kalma na. Oh. <laughs> Kaya meron tayong aral dito. Mami, mag-uumpisa na yung aral natin. Ano? Yung aral natin, yung managing chronic anxiety. Umpisa na yung mamaya. Praise God. Magtuturo si Pastora Gina para tayo matutong kumalma. Amen. Okay. So, tatlong desisyon Mabilis lang. Para pag-usapan natin to ha. Una, magpakumbaba tayo. Yan ang umpisa talaga yan. Magpakumbaba. Amen? Basahin natin yung awit 139 verses 23 uh, to 24. Ano sinasabi doon? O Diyos, sabi ni David, ako'y siya sa atin. Alamin ang aking isip, subukan mo ako ngayon kung ano ang aking nais Koko ay hindi tapat. Ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at hiatid. Wow, praise God. Ha? Ah. Makata talaga si David. Ano? Amen? So si David, pag binasa niyo yung buong uh, awit 139, pag may oras kayo, basahin niyo. Doon sa buong awit na yun, paulit-ulit niya sinasabi na wala daw siyang may tatago sa Diyos. Alam na alam ni Lord kung sino siya. Okay? Kahit anong gawin niya, kahit pumunta pa siya, magtago pa siya kung saan lupalop, nandun pa rin ang Panginoon. Kaya nung pinagmumuni-munihan niya na si Lord kasama niya palagi at sa lahat ng lugar nandun si Lord, kahit na madilim pa yung lugar, kahit mga may pinagdaraan. Alam niyo ba yon? Na kahit may pinagdaraan, na kahit may problema, kahit parang pakiramdam mo wala si Lord, nandun pa rin si Lord. Amen? Importante yun. Kasi minsan pag may problema ka, feeling mo, umalis na si Lord. Hindi po siya umaalis. Hindi po nagbabakasyon si Lord. Amen? Si Lord ay lagi nando. Kaya yun ang napagmuni-munihan ni David. At sinabi niya, si Lord kasama ko kahit saan lugar, kahit na ako ay matigas ang ulo, kahit lumalayo ako, kahit nag, uh, nagre-rebelde ako sa Panginoon, si Lord naandun pa rin, hindi niya ako iniiwan. So sabi ni, ni David sa pangkahuli-hulian, sabi niya, O Diyos, dahil kilala mo na ako, <laughs> Lord, siya sa atin mo na yung puso ko. Alamin mo na lahat, Lord. Ayan ang tunay na pagpapakumbaba. Dahil kasi minsan, you know, hindi tayo uh, nagpapakumbaba sa Diyos. Patuloy tayong nagtitiwala sa sarili natin. Gumagawa tayo ng mga paraan para ayusin ang buhay natin. Tapos sa kahuli-huli, hindi rin naman natin nakakamtan yung gusto nating mangyari. Di ba? Ilang beses ko na naririnig minsan sa mga tao yan na, Pastor, talagang tinatry ko na magbago, hindi ako magbago. Eh, siyempre, hindi mo kaya talaga yun. Kailangan ng pagpapakumbaba. Amen? Uh, nung isang araw, nagpa-check ako ng aking uh, blood chem, no? Nung nakaraang biyernes uh, dapat talaga Webes yun. Kaya lang nakalimutan ko yung schedule ko, napainom ako ng ano. <laughs> Kaya sira na naman yung schedule. Kaya sampung oras kasi di ka kakain, di ba? So anyway, nagpa-blood chem ako. Uh, ito yung ginagawa ko palagi, uh, quarterly o every six months, para magpa-check sa doktor. So unang step niya, magpa blood chem ka para makita mo yung konong stasyon, <laughs> ang kalagayan ng yung ano ng katawan, di ba? Medyo kinakabahan ako ng konti. Konti lang naman. Kasi medyo marami-rami rin ako nakain noong Disyembre, di ba? Amen. Taas sa kamay. Lahat ng mga kumain, lumamo ng Disyembre. Ha? Kaya ayaw nyo magpa-check up siguro. Sa, January, <laughs> sa June na kayo magpa-check up, di ba? Anyway, nagpa-check up ako sa, ano, sa, sa iniisip ko na, okay, kailangan ko malaman para papatingin ako sa doktor kung ano ba kalagayan ng katawan ko. Dahil 66 na ako. Ay, hindi pa naman. 65 pa lang, ha? 65. Sa, Ha? Huwag na huwag natin round up ko talaga. Oh. So, sa so Marso pa ako magsi-66 eh. Ha? Pero anyway, ganito ang punto ko. Medyo kinabahan, pero patuloy pa rin ako. Pumunta pa rin ako sa sa paggawa ng ano yung blood cam na yan, no? At uh, siyempre, kinuha na ng dugo. At siyempre, kahit nalalaki tayo, di ba? Pag tinusok na yung karay, parang... <laughs> Pero huwag kang papalata, di ba? Parang... Okay. Pero sakit eh, di ba? Anyway, nung lumabas na yung ano, uh, resulta, praise God. Ganda naman ng aking mga resulta. Amen? Ha? Yung, yung aking sugar, ano, yung, yung HbA1c ko, 5.3. No? Praise the Lord. Di ba? So, nag, nagbubunga yung, ano, yung aking uh, ah, low-carb diet. Kaya mag-low-carb na kayo. Parang awa nyo na. Okay, anyway. So, ganito ngayon po, paano kung hindi kaya ganun ang lumabas? Paano kung negatibo yung lumabas sa, ano, sa test? Siyempre, di ba? Nakakaano ano yun, ha? Ah, parang nakakapangamba yun, di ba? Kasi ayaw mo naman, ayaw naman natin magkasakit eh. Amen? Tama po ba yan? O, oh, kaya yung kain ng kain ng mali, talagang, ewan ko ba, iba ginagawa niyo sa buhay niyo. Pero anyway, uh, ganito ang ibig kong sabihin. Bakit kailangan malaman ang katotohanan? Kasi may mga taong takot pumunta sa doktor. Takot magpa-check up. Pero kailangan mo yun eh. Bakit? Para malaman mo, may sitwasyon, meron kailangan baguhin. Tama? Kung makita mo na mataas ang kolesterol mo, baka may kailangan baguhin sa style ng pagkain mo, o ano man kailangan baguhin sa sarili mo. Importante yung katotohanan eh. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao, lamang kristyano to ha, hindi nagbabago ang buhay nila kasi ayaw nilang magpakatotoo eh. Ayaw nila magpakumbaba sa Panginoon. Eh, Kaya, alam mo, yung, yung pagpapakumbaba, siyempre, may, may action yan eh. Halimbawa, yung mag-aaral ka ng managing chronic anxiety, kailangan mo nakababaan loob kasi sa isip parang, hindi, okay na ako eh, kalma na ako eh. Di ba? Pero ba't ka mag-enroll na ganun? Ba't ka mag-aaral? Sa ROCC, sagana tayo sa training rito. Marami tayong training. Pero minsan yung mga tao ayaw magpa-train. Kasi iniisip nila, di okay na ako eh. Alam mo, ang nag-uumpisa ang pagbabago kapag nagpakumbaba ka. Amen? Hanggang hindi tayo nagpapakumbaba, hindi tayo mababago ng Diyos. Kumayabang ka, tingin mo okay ka na, walang mangyayari. Nag-uumpisa ang pagbabago ng, ng, pagbabago ng ating pagkatao pag sinabi natin, Lord, siya sa atin mo po ako. Kung ano yung mga area ng buhay ko. Alam nyo, minsan, nakakalungkot ito. Kitang-kita na ng lahat ng tao sa paligid mo yung mga bagay na kailangan baguhin, pero ikaw hindi mo nakikita. Totoo ba yon? Tama ba? Oo. Kasi pag tumingin ka sa salamin, ano nakikita mo? Yung mga ganda lang, di ba? Po, grabe, ang pogi ko ah. Parang, wow, ang ganda ko ah. Okay? Pero pag tinanong mo, tinanong mo yung mga nakakakilala talaga sa iyo, aha, <laughs> si ano, ganito. Diba? Kaya minsan may mga misis na lumalapit sa akin. Pastor, tulungan mo naman ang mister ko. Bakit? I-born eh, again mo siya. <laughs> Hindi ko kaya i-born eh, again ang asawa mo. <laughs> ano gagawin ko? Kasi, alam mo, tingin mo lang dyan, mabait siya, asawa ko na yan. Pero sa so, totoo lang, ganito, ganyan, ganito. Pag kinausap ko naman yung asawa, oh, uh, Brad, oh sis, oh no. niya, alam mo, yung asawa ko niya, maraming problema sa buhay yan. Ang bait-bait ko eh. Sa totoo lang, hindi ka magbabago pag ang tingin mo sarili mo, walang kailangan baguhin. Alam niyo, magkakaroon ng amen. Sigurado ko maririnig ko na yung amen dito. Kunti na lang, may amen na eh. Ha? Okay? Tigilan na natin yung pagtakbo sa tawag ng Diyos para aminin na kailangan natin ang kanyang biyaya para sa tunay na pagbabago. Magdasal tayo tulad ni David. Sabihin natin, Lord, tulungan mo po ako. Kasi kilala mo naman ako eh. Kilala ka ba ni Lord? Siyempre, wala ka namang yung pagtatago, wala ka namang may tatago kay Lord. Alam na alam niya kung ano yung mga pag-uugali mo. Hindi kanya hinuhusgahan. Hindi niya sinasabi sa iyo, galit ako sa iyo dahil may mga sama ka ugali. Hindi. Mahal ka ng Diyos. Amen? Kahit na minsan masama yung ugali mo. <laughs> mahal ka pa rin ni Lord. Amen po ba? O, sabi mo sa katabi mo, buti na lang, mahal ako ni Lord. Kaya pagtsagaan mo na ako, sabi mo. <laughs> okay. So, yun ang una, magpakumawa. Pangalawa, tanggapin natin na hindi natin kaya magbago. Kaya na sinasabi ko. Okay? Hindi natin kaya magbago. Ito sabi sa Jeremiah 13 to 20, 13, uh, chapter 13 verse 23. Ito, nakakatawa itong sinasabi ng propeta Jeremiah dito. Kaya bang baguhin ng isang Ethiopia? Ethiopia, ibig sabihin taga-Ethiopia. Okay? Alam niyo mga taga-Ethiopia, ano yun? Mga maiitim yun, ang balat. Okay? Aprikano, mga taga-Ethiopia. Ewan ko, tama ba yun, Gilbert? Kapunta ka na ba ron sa Ethiopia? Okay? Alam ko ma- ma- maiitim yan. Okay? Baka may kilala kayong taga-Ethiopia. Baka katabi nyo ngayon, hindi eh, ba? Okay. Sabi niya, kaya, kaya bang baguhin ng, ng, ang, ang, ng isang Ethiopia ang kulay ng kanyang balat? Ano sagot kaya? Hindi. Di ba? O maalis kaya ng isang leopardo? Ibig sabihin, hindi si Leonardo, ah, hindi si Brother Leo yan. Uh, yung leopard, no? Ang kanyang mga batik. Di ba, leopard, may mga batik-batik yan? So ang tanong ng propeta, kaya ba niyang tanggalin yun? Siyempre, sagot natin, eh, hindi, siyempre, di ba? Kasi bahagi na ng kanyang ano yun eh. Kung taga-Ethiopia ka, talaga, maitim ka. Di ba? At kung ikaw naman ay leopard, talaga naman may batik-batik ka. No? Di ba? Yun, yun ka eh. Kaya sabi niya, kapag yan ay nangyari, matututo na rin kayo gumawa ng matuwid, kayo na walang ginagawa kundi pawang kasamaan. Ibig sabihin, ang solusyon, hindi yung sariling sikap, hindi mo kayang baguhin ang kulay ng iyong balat. Amen? Hindi mo kayang alisin yung batik ng <laughs> balat mo kung ikaw ay isang leopard. Pero pag yan nagawa na, nangyari, talaga naman magkakaroon ng tunay na pagbabago. Kasi kung hindi mangyayari yung kasarian mo, na patuloy ka pa rin na, na talagang, di ba, nasa ilalim ng kapangyarihan, ng kasalanan at kasamaan, talagang yun, yun ang yun ang lalabas sa iyong uh, pagkatao. Okay? Now, alam nyo, hindi, hindi tayo nagiging makasalanan dahil gumagawa tayo ng masama. Gumagawa tayo ng masama dahil tayo ay makasalanan. <laughs> Intindihan nyo pa yun? Ulitin ko, baka hindi nyo na-gets. Hindi tayo nagiging makasalanan kasi may ginagawa tayong masama. Gumagawa tayo ng masama kasi makasalanan tayo. Yun yung kalagayan natin. Yun ang kasarian natin. Ah, lagi ko na ikukwento yung aso ko eh, di ba? Alam niyo naman, may aso kami, di ba? Bida yun sa buhay namin. Okay, yung aso namin. Hindi ka to ng mga aso nyo, Sister Sheila, yung cute, ganun. Aso namin, hindi cute eh, okay? Pangalan ng aso namin si Pico. Baka mapunta kayo sa bahay namin, pangalan ng aso namin Pico. Ah, pag ako lalabas na ng garahe, kailangan ikulong ko muna si Pico. Oo, kasi pag hindi ko kinulong si Pico, tapos binuksan ko yung garahe, nako po, tatakbo yun. Tapos pag tumakbo na sa labas yun, kahit anong tawag mo, pakiusap mo, Piko, balik ka na, malilate na ako. Lalo siya tatakbo palayo. Minsan, titigil siya, hintayin ka niyan lumapit. Katingin siya sa'yo, di ba? So lalapit ka. Pag malapit na malapit ka, saka tatakbo ngayon ng karipas palayo. Parang gusto mong sakalin, di ba? Amen? Ilang beses na nangyari sa amin yan. Ba't ginagawa ni Pico yon? Kasi, aso siya eh. Ngayong pag ang anak ko gumawa niyan, ibang usapan na yan. Pero aso yun eh. So gagawin niya kung ano yung kasarian niya. Mga kapatid, makinig kayo maigi. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi mo inaamin yan, Patuloy na gagawa at gagawa ka ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kasarian mo yun eh. Yun ka eh. Amen? At kung ano ka ngayon, bunga yan ng sari-sari impluensya sa buhay mo. Kung ikaw ay magagalitin, kung ikaw ay high blood, siguro dumaan ka sa maraming mga karanasan na hindi mo napapansin hanggang sa ngayon, ngayong oras na to, pag may konting bagay lang, konting issue, tataas mo na yung boses mo, yung kay. Eh. Pero pwede ka magbago. Kaya lang, hindi sa pamamagitan, pamamagitan ng sarili mong sikap. Amen? Hanggang hindi natin tinatanggap na hindi natin kaya magbago, hindi tayo mababago ng Diyos. So una yung pagpapakumbaba mo. Pangalawa yung tatanggapin mo yung katotohanan na, Lord, hindi lang sa parang ino ko sarili ko sa iyo, sa totoo lang, inaamin ko, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Amen? So, gusto ko lang ma- maunawaan natin to na itong pagbabago na nais gawin ng Panginoon, hindi ito self-help, yung sariling tulong. Alam mo, pag pumunta kayo sa, sa mga bookstore, merong madalas na section doon nakalagay self-help Paano maging ganito? Paano, di ba? Maging mas uh, kaakit-akit. Okay? Paano pumayat? Paano magkaroon ng buhok? Lahat. <laughs> lahat ang lahat. Paano? Okay? Uso, uso. Uso-uso yan sa panahon natin ngayon. Ang laking negosyo yan. Pag nagturo ka sa mga tao ng paano gawin ng isang bagay, gustong gusto nila yan. Pero yung pagbabago ng pagkatao mo, hindi mo kayang gawin yan. Walang sino man ang pwedeng gumawa yan. Hindi ka, hanggang hindi ka sumusuko sa Diyos at sa Panginoon, kung hindi mo ako babaguhin, hindi ako magbabago. Hanggang hindi ka so dumarating sa punto ng para ayun yun, yung nga pala ang dahilan bakit minsan inahayaan ng Panginoon na sumubsob ka sa lupa eh. Lalo na yung mga ilan sa atin dito na masyado kayong magagaling. Alam mo kasi pag, magagal, pag magaling ka, yung marami ka na napagtagumpayan sa buhay, pakiramdam mo na kahit anong problema, kaya mo. Hanggang sa dumating ang sitwasyon na hindi mo na kaya. Yung mga sitwasyon na yun, actually, ay isang imbitasyon. Pag dumating ka sa punto ng buhay mo na hindi mo na masolve, at nag ka na, umahagulgul ka na, parang naubusan ka na ng ng isip paano sosolve yung problema. At Lord, eh, yun yung mga sitwasyon na iniimbita ka ng Panginoon na sumuko sa Kanya. Kasi hanggang di niya pinapayagan yung ganung sitwasyon, akala mo kaya mo. Amen? Kaya minsan may mga mananampalataya na tataka sila, Lord, bakit ganyan? Ba't mo ko hinayaan na ganito? Ba't nagkagulo buhay ko? Bakit nagkaroon ako ng anak, ng bata pa ako? Bakit, Lord, hindi sa gusto ni Lord yun. Gusto mo yun eh. Pero ang ginawa ng Panginoon ganito, parang, sige, kaya mo bang ayusin ang buhay mo? Sige. Kaya mo bang ayusin? Sige. Kaya mo bang gawin ang tingin mong kailangan gawin para gumanda ang buhay mo? Sige. Subukan natin. Ikaw. Gawin mo yung gusto mong gawin. At pag bumangga ka na sa pader ng sarili mong mga pagdidesisyon sa kakatatawag sa Kanya. <coughs> So una, tubig. <coughs> okay. Magpakumaba. Pangalawa, tanggapin na hindi mo kaya. At pangatlo, hangarin natin ang tunay na pagbabago mula sa si Diyos. Kailangan mang... Ay, salamat. Thank you. Yung hangarin mo. Kasi kahit sabihin mo, nagpa, naging pakumaba ka, tapos mo, Lord, di ko kaya magbago. Tapos wala kang gagawin na hakbang para sabihin, Lord, kailangan ko kung ano yung ikaw lang maaari makagawa. Tinat, sabi ni, ni Jesus, may sinabi si Jesus sa Mateo 5.6. Ganito sabi niya roon, okay? Pinagpala ang mga may matinding hangarin. Sabi niyo nga po, matindi. Ano ibig sabihin ng matinding hangarin? Ibig sabihin, hindi lang sa gusto mo lang, kundi gustong gusto mo talaga. Amen? Di ba? Matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagat ay bibigyan kasiyahan ng Diyos. Sabi ni Jesus yan. Ibig sabihin, kung talagang gusto mo, hindi ka ma-disappoint. Talagang bibigyan ka ni Lord ng ano, ng hinahanap mo. Ngayon, pag ayaw mo, siyempre, talagang hindi mo gagawin niya. Pag may gusto ko talaga isang bagay, alimbawa, for example, alam niyo, best friend ko, <laughs> biro, biro, pero totoo naman talaga, uh, si Pastor JV. Pagdating sa diet, si Pastor JV ang best friend ko dyan. Okay? Kasi si Pastor JV, pareho kaming low carb eh. Ang kagandahan kay Pastor JV, no, binabalita ko na sa lahat, lagot si Pastor JV rito. Si Pastor JV, ang galing magluto. Kaya pag uh, sinabi niya na, Pastor, may niluto ko, bibigyan niya ng pangalan, hindi ko alam kung anong tawag doon, di ba? Pero sigurado ako na low carb yun. Kaya pag nilatag niyang ganyan yan, talaga naman, sabi okay, di ba? Kakain ako ngayon. Yung nga lang, sisingilin ako pagkatapos. Pero ganun pa rin. Kakain ako. Pero, alam mo, pag ikaw talaga na, nakakaramdam ng kahit anong gutom, kahit di low carb yan, sino sa inyo para minsan naghahanap kayo ng isang uri ng pagkain na paborito niyo? Meron ba rito? Mga may mga paborito kayo? Kung ano man yan, di ba? Ramen, Chinese, o Japanese, di ba? Pansinin niyo lang, di ba? Pag gusto mo isang bagay, gusto mo yung klase ng uri ng pagkain, talaga nagbabago lahat eh, di ba? Parang gusto mong i-ano talaga yung schedule mo eh, di ba? Pag sinabing, "Hoy, laga, kain tayo sa ano, Japanese. Ano malayo yun? Hindi okay lang kay malayo. Di ba? ah, anong oras magbubukas yun? Di, punta tayo doon. Nung, di ba? Kasi gustong-gusto mo, eh, di ba? Amen? Kung ano man yun, pansit bilao ng binyang, whatever, kung ano man yun. Basta gusto mong isang bagay, talaga namang ginagawa, ginagawa mo ng paraan. Makinig kayong maigi. Gusto mo talaga magbago? O hindi? Kasi minsan, sinasabi ng isang tao, gusto raw niya magbago, pero hindi naman niya talaga gusto. Kasi pag nagkaroon ng mga konting sagabal, konting pagsubok, ayaw na. Di ba? Parang katulad yan sa pagpapapayat. Amen. Gusto ko na, Lord, gusto kong pumayat. O sige, mag, uh, mag-gym tayo. O, mag-gym ako. Mag-jogging ako. Ilang beses? Isang beses. Okay. Yung susunod na araw na ano, medyo parang, <laughs> wala na, ayo. tinatawa. Kaya karamihan sa mga tao ngayon, Febrero, di ba? Nung January, meron silang New Year's resolution. Wala na lahat yun. Ng February. Kasi dumating na yung mga pagsubok, hadlang. Makinig kayo. Gusto mo ba talaga magbago? O gusto mo lang? O gustong gusto mo talaga? Itong kurso na ginagawa ni Pastora Gina, ipinopromote ko nga, bagamat sarado ng enrollment, may konting mga babas, babasahin. May narinig ako mga nag-uusap nung isang araw. Pinag-uusapan nila yung mga assignment sa kurso ni Pastora Gina. Ang hirap ka. Daming babasahin. English pa. Ang hirap. You know? Alam nyo, pag gusto mo talaga isang bagay, may hirap eh. Amen? Gusto kong makatapos ng kolehiyo? Oh, anong gagawin? Pupunta ka sa PL Mon, sa PUP. Nga pala, gusto ko matapos ng ano ha, ah, ng kurso. O, oh, eh, pumasok ka. Kailangan pa pumasok? Pwede mo bigyan nyo lang ako ng diploma? <laughs> ano, masaya ka? <laughs> Siyempre, meron yung paghihirap. May pagsubok. So, sabi na ni Kristo, kung talagang matindi ang hangarin mo na sumunod sa Diyos, bibigyan ka niya ng kasiyahan. Amen? Huwag kang maniwala sa panliling lang na kaya mong baguhin ang sarili mo. No? Hindi totoo yan. Si Lord lang gagawa niya. Pero maghangad ka ng tunay na pagbabago mula sa Diyos gamit ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi sariling sikap. Si Lord. Pero ang tanong dyan, gusto mo ba talaga? Amen? Ang tunay na better heart ay yung galing lamang sa Kanya, hindi sa sarili natin, hindi sa paraan natin. May proseso yun. Halimbawa, okay, huwag kayong magagalit, pero alam nyo ba na may mga pastor tayo rito? Taas sa kamay. Alam ko po, may pastor kami. Parang dalawa lang. May mga pastor po dito sa RLCC. Taas sa kamay. Hindi lang po ako. May mga pastor. Hindi, bakit ko sinasabi yan? Yung mga pastor dito, handa naman tumulong sa inyo eh. Amen? Ako mismo, pastor, si Pastor Bong, handa rin naman ako tumulong eh. Pero tanong, gusto mo ba talaga magbago? Kasi minsan mayroong mga kapatiran na parang patuloy sila sa pag-uugali na hindi maganda. Tapos akala nila, babantayan ko sila parang pulis. Hindi ako pulis. Pastor. Hindi ako PFC Bong Bailon. You know? Ako po ay pastor Bong Bailon. So, pag, pag meron ka mga ginagawa sa buhay mo, tapos gusto mo talagang gawin yon, hindi ako pupunta sa bahay mo at sabi, itigil mo na, tama na yan. Hindi, wala, hindi ako pulis. Pastor po ako. Ibig sabihin, ang tanong ko sa'yo, gusto mo bang magbago? Ang gusto mo magbago, andito ah, kami para tulungan ka. Amen? Amen po ba? So pag nakatanggap kayo ng mga email o post sa Facebook na nag-aanyaya ako ng, oh, ito po, para lumago po kayo, huwag niyong degmahin. Hindi, pwede niyong degmahin. Kasi, di ba? Kesa naman sabihin niyo, gusto kong magbago, pero ayoko yung sinasabi ni Pastor Bong. May hirap yan. Gusto ko magbago para sa Panginoon, pero gusto ko aaten lang ako ng church. Amen. Sorry po. Hindi nagbabago ang isang tao sa pag-aaten lang ng church. Amen? Ang iyong better version po ay yung original version ng Diyos para sa iyo. Yan ang gusto nang gawin ng Panginoon. Gusto kanya i-restore. Kasi na-damage po bunga ng kasalanan ang buhay natin. Amen? Tayo tayo lahat. So ito ang sinasabi ko para sa lahat ito ha. Para sa akin, para sa praise team. Okay, sabihin niyo yung praise team. Sabihin niyo, kasama daw kayo. Sabihin niyo. Hindi, di yata nila narinig eh. Lakasan niyo. Okay, one, two, three. Oo, kasama daw kayo. Okay, ha? Alam niyo, bakit ko sinasabi yan? Kasi matagal na ako kay Lord eh. Okay? Binigay ko yung buhay ko sa Panginoon. 22 pa lang ako. 65 ako ngayon, di ba? <laughs> Pero naalala ko na nagpe-praise team ako eh. Noong mga panahon na nagpe-praise team ako, pagkatapos amin tumugtog, tumatambay na lang kami doon sa likod, kwentuhan. Hindi ako talaga lumalago. Ang paglago kasi, hindi yan, hindi sa sarili nating sikap yan, pero kailangan kang umuo. Amen. Sana po sa 2026, pag may nakainkwentro kayong tao, ang sasabihin niya, alam mo, iba ang dating mo. <laughs> Nakikita ko sa iyo ang kalwalatian ng Diyos. Amen? Posible yan. Pero posible rin, pagsilip ni Jose Marichan, na gano'n ka pa rin. At pwedeng tumagal lang, tumagal yan. Dalawampung taon ka ng kristyano, ganun ka pa rin. Masaklap naman, Kuya Cesar. Amen? Huwag naman gano'n. So manalangin tayo sa Diyos. Amen? Samahan niyo ako. Sabihin natin sa Panginoon ang mga salitang ito. Sabihin natin, Lord, Lakasan natin. Lord, nagpapakumbaba ako. Inaamin kong hindi ko kaya. Gustong gusto ko ang pagbabago na nagmumula sa iyo. Sa taong ito, upang ako ay magkaroon ng better heart. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, maraming salamat sa iyo sa umagang ito, sa mga nanonood online, at mga tao naririto. Ikaw ang patuloy na kumilos para baguhin kami upang sa ganoon makita sa buhay namin ang larawan ng Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Dati magsabi ng Amen. Amen.